radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 510 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca. Seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al boi millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 510 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. El que farem, com sempre, abans que res, serà presentant a la gent que ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquest que ens toca les tecles de mil amors, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Riqui? Com estàs? Epa, què tal? Benvinguts! Benvinguts! <laughs> Clar que sí, feia molts dies que no ens hi trobàvem. Feia dies que no us vèiem, cagondena. Sí. Què, què, què? Més, més gent. Presenta, més gent, presenta. sí, a la seva banda, un altre que és un tiro fijo, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca amb els seus temes arranganos directe des de Sant Jaume a Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo, com vas? Bona tarda, família. Epa. Molt content d'estar aquí per fi, que sense... Així com qui no vol la cosa, m'he patat gener, m'he patat febrer i ja estem al març. Sí. Però bueno. Tot l'any? que no, no havies vingut en tot l'any o què? Pues jo diria que no, és que tinc la que sensació fuerte, que, que sí, perquè vaig venir a una xerrada aquí al, al Casal però abans de que comencéssim el, el programa, llavors mm. no se m'ha fet tan llarg, però no era ràdio, saps? Llavors, Hòstia. bueno, bueno sí. tornem aquí un dia important. Sí. Sí, jo també feia alguns dies que no, que no passava per aquí, he estat una mica malaltó i ara pues, intentant... Una mica has estat un, un mes de baixa, tio. Sí, sí, sí, la veritat és que m'ha vingut una, una bronquitis. encara bronquitis. no estàs curat, que encara vas amb, el, amb això al coll i... Sí, no, no. no. Collon, tu. Encara, encara no estic net del tot, però bueno, mica en mica. Clar que sí, hi ha moltes ganes d'estar avui aquí amb tots vosaltres i, i poder oferir-vos un programa La Mar de Guapo, programa que s'engloba dins del marc del 8 de març, que és eh, la setmana en la que estem, Eh, malauradament, tristament, som avui quatre senyores aquí amb el moc que ens cau per fer un programa feminista. Intentarem salvar-ho també com puguem. Avui no han pogut venir ni la Sadi ni la Noé i tampoc eh, estan el Pau ni, ni l'Eric, però, però les que hi som intentarem, intentarem eh. tirar eh. un programa amb clau feminista i amb tota la il·lusió i amb totes les Ojo ganes. Ojo la Sadi, les sessionaques que s'ha marcat. Culgras. Eh, Pede Culgras. M'encanta el nom. <laughs> M'encanta el nom. A mi també, a mi també. I, I les sessions, que la gent no se les perdi, si podeu escoltar-les mitjançant la, la web o mitjançant l'app la, la, app de, de Radio Trama, perquè Us... valen molt la pena. Aneu a la secció de, de podcast i a la secció de sessions Radio Trama, allí estan totes les sessions, n'aniran venint més. Ara tenim sí. les quatre antigues de, que són de fa uns quants anys, sí. les dos noves de la Sadi, amb la seva estrena com a PD Culgras, cool i vindran de noves la setmana que ve, ja en tindrem alguna de nova que ja, ja està feta, només falta publicar-la, sí, sí. I, i més que en vindran. I, o sigui, i, I, no donem, les... I no donem més, més dades d'aquestes noves o què? Qui, què, qui, què? qui fa sessions noves aquí a Radio Trama? Ah, no sé, uh, bueno... Bueno, estem fent, estem fent, jo, jo he fet una, jo també sí no? em, em presentaré com a, com a P de Mateo Morral. Mateo... sí, sí. <laughs> Bé, ja, ja, demanem. Ja Mateo Morral. Que bueno, serà man... més aviat de punk hardcore sí, i coses així, punk no? Sí, hardcore, una mica tot així, sí, incendiari. Tot la Sadi ho ha fet tot en clau femenina, o sigui, són tot, com a, no sé si grup de dones o, o que canten dones, mm però amb gèneres diferents, o sigui, des sí. del Balkan a hip-hop hi ha una mica de tot. Molt guai, molt guai que a més a, a la grella de, de Radio Trama, que s'està renovant i que estem, i que estem treballant fort en, en ella, mm. que, que hi entrin que, aquestes sessions de, de música feta per, per gent de la casa i, i des d'aquí llancem la proposta de que si algú vol fer-se una sessió, que ens la, que ens l'enviï que, que ens encantarà posar-la i, i l'escoltarem, sí, sí. tant que sí. Jo properament faré també sessions antiespecistes, ja que és com el meu gènere d'aquí el pim-pam-pum, no? pues l'exportaré a fer-ne una sessió. De totes les que ja han sonat, també faré... Mm. Que guai de, de tant en tant en alguna sessioneta. He de dir que desconeixia absolutament les eines aquestes online d'ajuntar cançons uh -huh. i és mhm. la l'hòstia. O sigui, bueno, realment és que tot existeix, no? Vull dir, després quan ho vaig veure era el rotllo, obvi que tal. <laughs> Però em va semblar brutal. Ho penges allà i ell sol et fa els fade-ins, fade-outs i tens una sessió allà, tio, i s'agraeix, catxo, tenir... Que guai doncs Després doncs sí. m'he anat escoltant la meva pròpia sessió diverses vegades, perquè s'agraeix tenir un, una sessió allà sí. i escoltar música, saps? Com... Sense xerrameca ni res, música sí, sí. una rere l'altra i venga. Sí. Música per música, clar que sí. I és veritat que a Ràdio Trama eh, estem fent programes propis, també estem eh, a dins de la grella estem posant programes de, de fora de, de Ràdio Trama, grans programes, la veritat, però també és veritat que té una, una, unes franges horàries amb molta i molt variada música combativa i, i, i de, sí, i de, de diferents dels, gèneres. A, a banda dels els podcasts com a tal, també hi ha musiqueta. Quan no hi ha podcast, hi ha música. Sempre sona... I tant temacles de qualitat a la ràdio. Sí, la veritat sí. és que s'han fet... un cop d'ull, I tant. S'han fet diferents canvis, també amb el tema de, del, del 24 hores, que abans teníem problemes amb, amb les connexions i tal. Això ha deixat de passar, ara podeu escoltar sempre Ràdio Trama. I no sempre... es penja tant la, la ràdio ara, mm, sí. Sí, són, són millores que es van fent i, i més que, que en vindran i, i seguim amb, amb Ràdio Trama fortíssimes i seguim amb el Pim Pam Pum també fortíssimes. Molt bé, molt bé, doncs... Anem una miqueta a començar el programa? Comencem amb la dedicatòria que ve acompanyada d'un àudio primer. Hey. El moviment feminista reivindiquem la necessitat d'autoorganitzar-nos, de construir entre totes allò que és per totes. Les feministes anticapitalistes hem sortit a denunciar l'explotació laboral de cadenes com el Mercadona, que posen per davant de les vides de les treballadores el benefici econòmic. El senyor Joan Roig, ni amb una dana a València, va considerar que elles eren el més important. Sortim als carrers a dir als ferrocarrils que no permetrem que deixin passar ICL per les nostres vies, una empresa que utilitza els recursos del nostre territori per fabricar bombes que massacren el poble palestí i libanès. Contra el govern de l'estat espanyol i de Catalunya, autodenominat progressista però que és és transfòbic i no considera el Q+, de les sigles LGTBIQ+. Davant la seva negligència, la nostra lluita. Seguim creant, colze a colze, un món nou on totes les persones hi tinguem cabuda. Les feministes prenem la paraula i l'acció. Ens veiem aquest 8 de març als carrers. Por mí, como llama del Vesubio, eso te mucho para correr en el disturbio. Se te olvida cuánto cuesta ganar los cuartos. Hem d'organitzar la nostra lluita. El món podem canviar. La llanta morada con la de la, la ventanilla així a Espanya, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la Diada del 8 de març, Dia de les Dones Treballadores. Hem d'organitzar la nostra lluita, al món podem canviar. Ens organitzem per legitimar l'autodefensa feminista contra el feixisme i els discursos antifeministes. Prou feminicidis, agressions masclistes i lgtbi fòbiques si un dia no tornem, volem que cremi tot. Ens organitzem per acabar amb el racisme institucional. Exigim la derogació de la llei d'estrangeria, la regulació de totes les persones, que tanquin els dies i acabin les deportacions forçoses. La violència racista és inhumana. Ens organitzem per acabar amb la precarització de les treballadores de la llar i les cures i exigir condicions laborals dignes per a totes. Volem un sistema laboral que garanteixi feina i sous dignes, jornades conciliadores amb la vida i el descans. Ens organitzem per defensar les terres, posar la vida al centre i preservar el planeta. Lluitem contra l'explotació de les terres, dels éssers vius, dels cossos de les dones i les dissidències sexuals i de gènere. Reclamem sobirania alimentària i corporal. Ens organitzem per garantir l'accés a l'habitatge digne per a tothom, especialment a les dones que pateixen violència masclista. A baix els lloguers, prou desnonaments i pisos turístics, no volem fons voltors ni grans tenidors. Ens organitzem per garantir que tothom tingui accés als béns bàsics per a la vida humana. Aigua, menjar, escalfor, etc. Els subministraments han de ser públics. Prou misèria, es topa la mercantilització dels recursos naturals, els que són, els que són de tothom. Ens organitzem per defensar un sistema sociosanitari 100% públic. Defensem serveis socials, hospitals i centres d'atenció primària amb suficients recursos i personal contractat tractat. Ens organitzem per visibilitzar les patologies feminitzades que sovint afecten més a les dones de classe treballadora, com la fibromialgia, la violència obstètrica i la salut mental. Exigim recursos per atendre-les com es mereixen. Ens organitzem per reivindicar un sistema educatiu 100% públic, de qualitat i en perspectiva feminista, millorant les condicions laborals de les treballadores i acabar amb els discursos d'odi feixista dins de les aules. Ens organitzem perquè l'avortament sigui un dret universal, lliure i gratuït. Reclamem la garantia d'aquest dret arreu del territori dels països catalans, exercit per la sanitat pública i per a totes les persones gestants que ho demanin. Gestants que ho demanin, perdó. Ens organitzem per generar cultura combativa que acabi amb el sistema capitalista, racista i patriarcal. La cultura ha de ser accessible i feminista, reproductora del model de societat en el que volem viure. Ens organitzem per la fi de la repressió a totes les persones perseguides i empresonades que lluiten per la llibertat dels pobles i les vides dignes. Acabem amb la repressió judicial i policial. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les feministes anticapitalistes dels països catalans, perquè hem d'organitzar la nostra lluita i perquè el món podem, i perquè el món podem canviar. El 8 de març omplim els carrers de Dignitat Rebel, rebentant totes les manis convocades en motiu del Dia de la Dona Treballadora. Així és, que no es quedi ningú a casa, totes, totes al carrer. Molt bé, aquesta era la, la dedicatòria d'avui, de no podia ser d'una altra forma. La veritat és que eh, cada any eh, és, és, és obligat que el Pim Pam Pum eh, al voltant del 8 de març fa un programa especial, de vegades mm, més, més especial, de vegades no tan especial. Avui és un, un programa que és especial però que no, no portem col·laboracions ni, ni ens ho han currat tant com altres anys. Bueno, abans dèiem que, que fa dies que no podem venir, entre malalties i tal. Bueno, ens ho currem... Mira, la, la Sadi s'ho ha currat fent Exacte. un parell de sessions, sí, sí. no? Exacte. O sigui, fem el que fins on arribem, tu. Exacte, fem el que, fem el que podem. <laughs> i, i, i fem el que podem posant bona música combativa per intentar amenitzar-vos la, la tarda, el vespre o al matí, segons quan ens escolteu. I la primera cançó, avui hem, hem, hem dit que, que m'inventava jo l'ordre, la dictadura de l'ordre ha arribat, i jo em poso primer, després va el Ricky, després el Manol Aken. Farem... Senyor, sí senyor. Ai, ai. Jo, jo, jo sí, sigo sí. òrdenes, jo, vam, jo vaig dir, com ho voleu? Vam votar i vam escollir dictadura. Exacte. Vam escollir dictadura. Que llavors no, és dictadura llavors si l'escollim. Si la tries, ja, no sé, mierda, tio. Igual és dicta Holanda, sí. <laughs> <laughs> pues això, avui portem sis rondes, sis rondasses, i, i la primera està a punt d'arribar i ho fa de la mà de l'Uri, aquesta genial artista multidisciplinar, fem sí, poetesa, actriu, trobadora i col·lega nostra del Pim Pam Pum. Abans, ara, ara. abans era la, la cura, ara és l'Uri, però bueno, tot el que fa ho fa igual de guai. Actualment resideix a Madrid i, i acaba de treure un nou treball amb el títol d'Insert Coin, aquest nou treball que ens ofereix eh, un so que barreja l'essència del rap old school amb tocs moderns i una crítica esmolada al sistema. Insert Coin consta de 8 peces, a quina més guapa, i de totes hem triat aquesta que es titula Dulce Cenicienta i és una autèntica joia. Arranca el pim-pam-pum. pum Creíste el cuento de la dulce cenicienta Muchacha con labores que dejó de ser sirvienta Todos son encambres que te atrapan en sus redes Se convierten en muñecas para anuncios de la tele No te comas esto, comer esto otro Figuras de Mattel, creadas por un monstruo ¿Cuántas niñas quieren ver caer en ese hoyo? Haciéndolas creer que solo son un rostro Colmenas de avispones que se dañan poco a poco ah. Faltan reinas en el trono, abismas programadas para calmar al viejo enjambre. O entras en su jaula o sabes que te atañe. Fueron enseñadas a guardar las apariencias, mostrar miedo al castigo por mostrar bella inocencia, por ser ellas mismas seres singulares. Gritar a cuatro vientos que pueden abrir mares. Basta de doctrina contamina Basta de cadenas que atan a vitrinas. No somos costillas ni nacimos a escondidas. Vinimos a cambiar el rumbo de la partida. Eres dueña de tu cuerpo, de tu estilo, de tu estigma. Nadie como tú puede al pastel poner la quinta. Hombre o mujer que no cancelen tu valía y que libros de historia se comparta esta herejía. Por una educación sin vendas en los ojos, que iguale, compare, no falten detalles. Tenemos el poder de alzar la mano en calles. Desinformación a cambio de que calles. Vigila cada frase que sale de tu boca. No vayas a ofender uno que no toca. La piel está sensible de tanto terciopelo. Cuando lo que aviva el alma es que se te dice el bello. Con bello o sin ello eres bella y suficiente. Tu fuerza no se mide por lo que dice la gente. Hablando por doquier, buscan romper tu mente. Si dejas de escuchar, tus oídos son más fuertes. Hija, ¿qué te gustaría ser de mayor? Pues me gustaría ser futbolista. Eh, hija, pero eso es una profesión de hombres. Ya, pero a mí me gusta jugar con el balón. Ah, hija, cuando seas mayor lo entenderás. Basta de doctrina contamina. Basta de cadenas que atan a vitrinas. No somos costillas ni nacimos escondidas. Vinimos a cambiar el rumbo de la partida. Basta de doctrina contamina. Basta de cadenas que atan a vitrinas. No somos costillas ni nacimos escondidas. Vinimos a cambiar el rumbo de la partida. Luri, eh, des del seu nou treball Insert Coin i aquest Dulce Cenicienta amb el que hem obert eh, la primera ràfaga del Pim Pam Pum, deixeu-me dir que a més ha sortit... Quina assa, tio. És impressionant, veu, és impressionant. Tio. Deixeu-me dir que a més Insert Coin, que és com es titula el, tra el treball, també és el nom d'una cançó. Val? El que passa que he posat aquesta pues, perquè feia més referència a tot el tema feminista, Dulce Cenicienta, però Insert Coin ve acompanyada d'un videoclip guapíssim també que ha fet la, la Luri, que val molt la pena, que ja, que ja l'heu d'anar a buscar a YouTube perquè fa, fa molt de goig. Quina veu i quina artistassa multidisciplinar, sí, sí. no? És, és una artistassa. Eh, igual actua, fa teatre, bueno, fa, fa el que vol. La Luri fa, fa el que vol i, i, i des d'aquí sempre li desitgem tota la sort i els encerts perquè, perquè ens encanta allò que fa. Quina il·lusió també que quan passa una banda, quan són jovenets per aquí el Pim Pam Pum, no? quan estan començant, i després els veus ja amb la seva trajectòria sí. i foten coses tan guapardes com, a, com a això, Fa que temps. té una producció, té un so i una producció sí. que flipes. Sí, sí, sí fa temps que, que, que li seguim la pista a la Luri, sí. que, que és una col·lega i que, i que des d'aquí sempre... Des de que va venir a fer amb la Bren, sí. la Bren també també ha anat fent camí i sí, sí, l'he vist sí. en, algun, en algun bolo. Molt bé, molt bé. Vale. Molt bé, pues, eh, anem amb la, amb, la segona, amb la segona cançó que la posarà el mestre Tecles, primera bala del Tecles, que, que, amb què comences? Doncs, òbviament, es programa pel 8 de març, pues, totes les cançons que portarem tots nosaltres, com a mínim la veu principal és d'una dona, després hi ha bandes que sí que són tot dones o bandes mixtes, però bueno, el que sí que portem avui és eh, veus principals tot de dones. I en la meva primera és la veu principal i tota la banda, perquè és una noia sola de, de on era dit? De Sant Pol de Mar. Ole. Es diu Alba Sauleda, així bueno, suposo que és el seu nom propi i també el nom artístic. O sigui, no, mm. Al Alba no, Sauleda. Sembla nom i cognom, no? Correcte. Alba Sauleda. Sí, sí, sí. Alba Sauleda. I extret del seu disc mm, homònim, no sé. Bueno, sí, crec que el disc es diu Esdevenir Campana. I segons ella, eh, que ho escriu així al seu banc, em diu són sis cançons dedicades als internaments forçats. Mm. Vale, o sigui, totes les cançons a veure, no sempre en parla explícitament, però em fa alguna referència, ni que sigui una referència velada a, a, a tota aquesta temàtica no? de la salut mental, els internaments i tal. Mm. Porta una cançó homònima que es diu Esdevenir campana i a veure si us agrada tant com a mi, que per això la porto. Som-hi! Fora el teu cap i toquen campanes, tu no fas el so, te'l fan els altres dilluns o dimecres. Sonen campanes, toquen amors, toquen corrandes... Seràs d'ou si vols demostrar-te, toca d'entendre que ets una planta, que et diguin amor, que et deixis dir guapa, què fas avui, que puges a l'arbre, dus quatre excuses, que et van denigrant, és el que et toca i anar tirant, anar tirant, anar tirant, anar tirant, dus quatre excuses, que et van denigrant, atanya't el que et toca i anar tirant, anar tirant, anar tirant, anar tirant. Si parles massa, provoques vessa i és que no, no, no, no, no hi ha cap pressa. Tu no la toques, ets la campana, és el que toca, el que s'esperava. Dues, quatre excuses que et van denigrant. Això és el que et toca i anar tirant, anar tirant, anar tirant, anar tirant. Dues, quatre excuses que et van denigrant atanya el que et toca i anar tirant, anar tirant, anar tirant, anar tirant, anar tirant. El pim-pam, eh? Corteta, un minut i deu segons, això ha durat. Sí, sí, de, de vegades eh, estar, relacionem molt no? les cançons curtes amb, amb les cançons Hardcore, que són eh, ràpides sí. i no, no necessàriament... No té per què. Molt bé, molt guapa. Quan tens un missatge clar, mm, el transmets i ja està. Vull dir, no cal adornar-lo excessivament ni, ni repetir-lo fins a la sacietat, no? Clar i concís. Sí, I sí, tant sí. que sí. Alba Sauleda, des de Molt Sant bé. Pol de Mar. Molt bé. Que no, no és molt l'habitual, això de que surtin nous o noves cantautors, cantautores, ja. no? En... Cert. Puja amb la guitarreta. No. Bueno, tenim la Carla Salvador. Sí. Però, però és veritat que no n'hi no ha tantes ni, ni en surten gaires. Ara som, es prodiguen més amb el hip-hop, mm. Sí. però el que és el clàssic cantautor, cantautor, cantautor, cantautor, Que... <laughs> Correcte. Molt bé. Molt bé, doncs acabem la primera ronda de la mà del mestre Manol Laken, que comença la seva, la seva ràfaga de, de temes zaranganos. Com comences, guapo? Doncs mira, jo te les veuré, Ricky, amb una altra cantautora. Bé. Eh, és la Amapola, des de Xile. Y us una sesión en directa que va a eh, durante la seva gira para colombia al año 2018 y que es un tema que es diu Canción sin nombre. ¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. pues aquesta ha sigut l'Amapola amb aquesta canció sin nombre gravada en directe en una d'aquestes sessions d'estudi. Eh, durava una mica més que la teva, però ja, ja t'he dit que, que, que te, les, te les veia una mica sí, amb el eh, format eh, eh. cantautora. Des de Xile, eh? Des de Xile, sí, sí. Jo crec que l'he portat algun dia també a la... Abans, quan, en quan encara quan estaves arribant, L'Isma deia, a veure, com vindrà el Manolo? Perquè fa un munt de dies que no ve, vindrà a, a tota metge. I he mirat i dit, bueno, no comença amb tenso, o sigui, potser <laughs> Però després hem mirat i dic, bueno, no comença amb tenso, però comença amb una de Xile, o sigui sí. que, bueno, ben, no, ben tonat. Ben algú tonat. pentinarem després, però <laughs> s'havia de començar amb algú Clar que sí. tranquil. No, no, la veritat és que hem començat més aviat tranquil·letes, vull dir que... Bueno, sí. la... Llibre d'estil. Llibre d'estil, sí. de moment tot va bé. <laughs> fins, eh, fins que la caguem, de moment tot fins va bé. Fins la derrota final. Ai, ai. Venga, Vale, pues si, si seguim amb, endavant... Segona ara, ronda. Ara anem a la segona ronda. Arriben unes clàssiques, perquè ja ja podem dir que són unes clàssiques d'aquí del Pim Pam Pum, són les nostres col·legues, les Tastarudes. Eh, uh. com vas desgranant el disco, eh, eh també. Una... Mm, amb això que deia el Ricky abans, de com mola quan ve algú aquí al programa i després veus que no sé què, aquest és, vamos, o sigui, és, és l'exemple tal és qual de que van venir aquí i van i van fotre un pet aquesta pell. S'estan és... menjant el món No diguem a, a que tingui res a veure una cosa amb l'altra. No, no, no, no. En, es, en, en, en absolut ens marcarem aquesta... <laughs> ens ficarem aquesta medalla, però, però, però tot i així... Coincideix és, en el temps. I és tot un orgull haver-les tingut aquí, I saps? Tant, Com... I tant. D'ençà que les vam conèixer ja sabíem que, que això aniria així. Sí, sí, sí, no. sí, sí. Un grup d'aquesta qualitat musical i tot dones és que... Es, es veia venir. I, que... i d'aquest gènere musical sí. que, sí, clar, que tampoc que... no n'hi havia sí, més. Sí, sí, no? sí. És com molt únic tot. Està, està molt poc sí, sí. explotat, és veritat. Bueno, són les Testarudes, la banda de Riggy, Steady i Ska, que estan meravellant arreu on van a tocar perquè són unes cracs. Banda integrada per nou donasses, com són la Martina a la bateria, la Jana al baix, Sílvia a les tecles, Judit a la guitarra, Júlia al trombó i als cors, Eli al saxo tenor, Amaya al saxo alt, Laura a la trompeta i els cors i la Núria amb la seva veu inconfusible. Des del seu primer treball en vinil titulat La Prèvia, ho deixem amb aquest temazo titulat Pussy Taste Like Pussy. Som-hi, Ricky! -hmm. Eren les testarudes des de la prèvia i aquest Pussy Tastes Like Pussy, la, la cruïssa té gust de cruïssa, <laughs> el xumino sap a xumino i, i bueno, que quedi ben clar i, i, i, bueno, i que, que la gent n'aprengui, tu. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Quins temacles que es marquen les testarudes. Les testarudes i, i no serà l'última vegada que vinguin perquè, ah. perquè aquest vinil de prèvia val molt, molt la pena i, i ja, ja ho vaig dir l'altra vegada que vaig portar un, un tema crec que és el tercer ja que portem. Encara per això no, no he portat cap eh, rigui i aquest, la mhm. prèvia, té mhm. alguns riguis ben parits que... Te les estàs guardant vindran, vindran, per moments especials. Segur. I és que es foten uns bolacos, o sigui... Sí. I ha, o sigui jo cada, cada dos per tres veig cartells i penso, ojalà tingués temps i diners per anar a tots aquests concerts, ja. perquè festivals, o sigui, ara fa poc, em sembla que el 14 de març toquen a la sala Red Star amb, amb els Escavidean. Bo. Aquesta oh, banda Red Star, de... Val, si va això, fa poc. Això molaria molt, eh? Els Escavidean són aquests que sí. d'Esca de, de, d'Euskal Herria. D'Irunya, sí, sí. Que els, buah, i va ser com, buah, tio. Ja, ja. Brutal. Com molaria, eh? Com molaria. Sí, sí. Bueno. Està guapa la Red Star. I vaig anar a veure l'último que cierre fa unes setmanes amb l'Arnau de Picamoixons, eh, uh mhm. -huh. allí. I està guapa, és una sala... Bona sala, sí, sí. Que sona bé... On és? A Valls. A Valls. A Valls, sí. A ah, Valls, sí, sí, sí. És veritat, és veritat. També té una zona fora com, com si fos la terrassa on pots fumar, que a dins vale. no pots pot fumar, però, però té l'espai in, dins de l'espai, no, no has de sortir al carrer, diguéssim. Això s'agraeix sempre. Això s'agraeix bastant, tant. la veritat. I tant. Molt, molt bé, bé, molt, molt bé. bé. Pues si, si em deixeu que dongui una info ràpida, sí, tant, és, és una info d'autobombo perquè, perquè sí, perquè ens ve molt de gust donar-la i és que la setmana que ve, tot just la setmana que ve, el programa 511 serà un programa especial amb entrevista a El Cru, aquesta nova el banda cru, ballesana. El cru, bueno, sí, bueno, bueno. Sí, sí. Bé, bé, amb penya amb la, amb de l'Esbuc... Amb el Joan de Casparrata... De Cas... bueno. Amb la, la triqui de Los Tronchos... Sí gent de l'Esbuc. Sí. I... Aquí, aquí tenim el cru. Tiro fijo que a més ens, ens portaran la presentació del seu treball de debut All i Odi, que serà, el, com us dèiem, dijous 13 de març a partir de les 20 hores en directe a reutrama.cat. Perquè de moment han presentat alguna cançoneta, però aquí no sé si seran exclusiva... Un dels nostres, un dels nostres i, i, i crec que abans de la setmana que ve encara encara crec que presentaran alguna més i jo crec que alguna, alguna exclusiva, una o dos com a, a mínim, esperem, caurà, que, no? esperem que sí, Venga, i tant que venga. sí. Molt bé. Amb candeletes. La primera és guapíssima. Sí. Tinc ganes ja de provar d'escoltar la segona la tercera, i bueno, tot el disco sense en general. I tant que sí. Fan molt bona pinta aquesta colla del cru, aquestes Amb aquest amigues. humor àcid, divertit, és que no sé. La veu inconfusible del Joan Caspa. <laughs> És el que... monstre! I a més tenen una bona producció de videoclips i això, no sé qui... Sí, sí, déu nhi Eh, de qui són la, la, la idea... El, de... el videoclip es va marcar un festivalaco, que ja, ja, ens, ja ens ho explicaran la setmana que ve, però es va marcar un festivalaco que van, van acabar les existències de birres de... De, de... <laughs> de Sabadell. <laughs> Sí, de fet, sí. era aquell que ens havien convidat a anar, que era una festa, no sé què. Correcte. Sí, sí. Molt bé, doncs anem ara amb la segona bala del mestre Tecles. Què portes, bonic? Vinga, jo avui us porto un munt d'estrenes, eh? De fet, mira, una, dos, tres, quatre... De les sis cinc són estrenes, Olé. que no en sonen Olé. mai aquí el pim-pam-pum, diria. La primera ha sigut l'Alba Sauleda i la segona és Lil Aiden, Lil Aiden que és una dona que fa hip-hop d'aquí Sabadell, o sigui, ah, sí, eh? d'aquí la casa, i no ve sola, no ve sola perquè ve amb la Canxalera i, wow. i Tu Shorty, també. O sigui, són tres. I extret del seu disc recent sortit del forn, aquest 2025, que es diu Coco. Porta una cançó que es diu L'àvia y miel. A veure què us sembla. Fum-li! Et jo, ha! I la, Mira si soy por culera que lo conseguí Tengo aquí a la canchalera y el jefe del shorty No me sobra batería pero siempre la hago clean Como ocurre en sí, me llaman breaker porque ando rompiendo beats Coming from the hood pero carita el cachorro. No me digas que soy femenina para sentirte tu mamá. Yo fui de las más finas y ahora me siento más andro. La puta dicotomía que bautizará este encuentro. Me da igual que me describa da your issue, bro. Y aunque mal me consideres, I don't really give a fuck. Me cuelgo medallas porque sé que ya era hora, no. Dime dónde están las nenas que reparten como estas. Oh. cosa de miedo que madrugue, chacho. Shut the fuck up, they call us las chulas. Don't give a fuck, we living like Duda. Shut the fuck up, they call us las chulas. Don't give a fuck, we living Comencem això, eh, també. Sí, ja, sí, sí. Com hi anaven, eh? Vaya flow. Com hi anaven, sí, Bill sí. Aiden amb la canchalera i tu Shorty. Un do it yourself total, eh? Feien el que els hi donava la gana. Guapíssima, guapíssima. Quina, no, quina actitud, quin, quin flow, quin, quin... Quin so, també, quines sí, bases... Ben... Quines bases ben posades. Sí, sí, sí. Molt guapa, molt guapa la proposta amb esta tecla. I a més d'aquí Sabadell. No, és, que, és que, ojo, eh? Ojo, ojo com, com venen els... La, la, la penya de la capital en van fortes, eh? Molt guapa, la veritat és que molt guapa. No, no, no, no m'esperava pas un hip-hop així tan ben posat i tan contundent des d'aquí, de, des, des de casa nostra. Molt guapa, molt guapa la proposta, Tecles, clar que sí. I ara què? Seguirem la pista a aquesta colla. Sí, jo et canviaré l'estil una mica, eh? No, no, no puncarrejo encara, però... però cap on vas, Manolo? El canvio. Vaig cap a, cap a Arbúcies, amb una banda que ja us vaig portar una vegada, que són el Remei de Calafresca, oh. eh, que és un grup eh, català de rock visceral que festeja amb el folklore i l'electrònica de poble a baixa fidelitat amb un discurs farèstec, alhora esmolat i poètic que desafia tota frontera estilística i dispara al mort i a qui el vetlla. Cara. I us porto la cançó que es diu Mal de muntanya. Som-hi! les plantes, que no banyi els meus fills, que no begui més aigua, que ara és tota dels rics. De les embotelladores d'Akbar i de l'IBEX 35, dels camps de golf, dels guiris i de les pistes d'esquí. Això sí, el negoci és sostenible, però sobretot que no malgasti aigua al riu. tots. Però abans d'això hi haurà set, i amb la set no hi haurà excusa, pietat o consol, ni llei, ni reixa, ni xec, que calmi els deliris dels cossos, perquè llavors els sentirem de debò, els cossos. Una sequera infernal els traurà la son, s'aixecaran mandavals, focs criminals, un exèrcit de bestioles no organitzat, ocuparà els vostres negocis nets, amb set d'aigua, però de venjança més, i de cop en sereu fuck your money debts i tots els assalariats i tots els consumidors que ja no podreu comprar i tots els conills i tots els senglars que no haureu pogut matar us cauran al damunt a l'estampida com un llamp de mil dimonis clamant, reclamant ha sigut remei de cala fresca amb aquest mal de muntanya, eh, denunciant l'expoli dels recursos naturals de, de la muntanya, de, de l'aigua, de tot plegat. Aquests ho peten, no, últimament? O que... Aquests ho peten bastant, eh? Sí, sí, sí al, al principi... Atenció, Ojo, entrant. algú ha tret el cap. Però no ha acabat d'entrar. El mestre no. Pellicer ens ha tret la llengua, ha tret el cap i la llengua, i, i és veritat que el remei de Cala Fresca està agradant i està, està patant-ho fort a, a arreu, també aquí a Can Capa, també aquí a Sabadell, és, és una de les bandes fetitxes, podríem dir, de, de la gent del Rollete, Mira. darrerament, i, i, i s'ho valen. La veritat és que abans fora micro m'explicaves tu, Manolo, que jo no ho sabia, que una mica fan el que els dona la gana, que de vegades un toca la guitarra i l'altre la, la bataca i, i a la seva cançó sí, sí, és al sí. revés. Sí, sí, són d'aquesta gent que els veus i dius, hòstia, controleu de música bien, saps? Com... Ara sí que ara tenim Ara, ara, ara, ara, sí que, sí, abans ara sí que havia tret el cap. Arriba el mestre Pellicer. Bona tarda, bon vespre, vinc a saludar i marxo, eh, que tinc un sopar avui, em sap greu. Oh. Què tal, guapo, com estàs, mestre bé, Pellicer? Bé, bé, vosaltres com aneu? Bé, bé aquí fem programa, tranquil·lament. Ara, ara ens esbararem una miqueta més, però, però bé, bé. Encara estem a les rondes tranquil·les, sí. però ja s'acaba això. Sí. Sembreu bons nanos, eh? Sí, en principi ho estem tirant sí. tot en català avui, el, el que és portuguès i així no ho estem tocant avui. No, de moment no. Molt obrigado, Ismael. Eh? Molt obrigat. obrigado molt bé. Vinga. Que vagi eh, molt bé, eh, bonic. Salut. Molt bé, doncs després d'aquesta aparició fugaç del mestre Palli, anem amb una seccionassa. Som-hi. Obrim la secció Punky Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Eli, nascuda a Madrid l'any 1992. La professió és biomèdica i d'aficions li agrada la festa, el hardcore, la ciència, no saber conduir ni anar amb bici i fer el millor salmorejo del puto estat espanyol. De manies, l'Eli és incapaç de dormir en un llit desfet, quan a la militància social i activisme milita en diversos col·lectius antiespacistes, feministes i antifeixistes des del 2012 i va fundar el col·lectiu organitzador de concerts i segell discogràfic de hardcore Tambores de Guerra. La seva ideologia va contra tota autoritat, menys la de la seva mare, faltaria més. Lliure de drogues sempre. Quan li preguntem pel seu caràcter, ens respon que està opositant. Res més a afegir, senyoria. Pel que fa a les influències musicals, li agrada des del Boston Hardcore al Midwest Emo, fins a Bad Bunny i Lola Flores. L'Eli ha participat a les següents bandes. Va tocar al baix a Castigo i Desorden i actualment és la veu de la banda madrilenya de hardcore Maldita. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que va acabar amb les existències de Tila de tot Madrid és contundent, l'Eli és contundent. D'anècdotes personals, l'Eli ens explica que el més fastigós que ha hagut de fer a la vida ha estat treure-li una rata morta de la boca de la seva gossa i tant de bo pogués dir que només ho ha hagut de fer una vegada. D'anècdotes relacionades amb la música, recorda una fa anys, que van organitzar uns concerts a una sala i locals d'assaig del Corcón. L'amo, a més de presentar-se borratxo dues hores més tard per obrir l'espai, a una hora que comencés el concert, no hi havia res del backline muntat. Ni hi havia beguda a la barra. Els va intentar robar diners i, el van i, i, i els van amenaçar físicament. Joder. Mesos després va morir de fallida cardíaca. No pintava bé la cosa. Quan els plans de futur a nivell personal vol treure la plaça a l'oposició que es va presentar el 25 de gener, tant de bo ho hagi aprovat. I amb Maldita, l'agenda del 2025 és treure el nou material, ja que està cuinant, ja que ho estan cuinant tocar tot el possible per aquí i també els encantaria fer un petit tour per Europa i poder acceptar les propostes de tour per Llatinoamèrica. Tant de bo sigui així. I ja per acabar aquesta secció, que avui arriba a la seva edició 139, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Maldita, banda de hardcore maldito de la Madrid Maldita. Són Eli, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a la veu, Diego al baix, Pepe a la guitarra i Carlos a la batera. Des del seu únic treball d'estudi, que van treure l'any passat i que es diu Brujeria, us deixem amb la intro i una gardela titulada Ingovernables, que sona així de bé. muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias a la gente de Maldita per aquest temazo, per aquesta secció punkidona, una vegada més, des del seu Brujeria i aquest temazo Ingovernables des de la Madrid Maldita. La veritat és que teníem moltes ganes de, de portar a la, a la Eli, a la secció punkidona. Vaya crack, la, perquè... la tia aquesta. Sí, sí, sí. La, la Eli és una crack i, i, i la banda és una bandaza. I a més és un, amb un so com molt, com molt cru, que, que aquí agrada molt, la veritat sí, és que sí. agrada molt aquest és el punk hardcore. hardcore... Sí. I fan de lujo. Que, que ens agrada a nosaltres, anarquista... Un fan de lujo. La veritat és que es, es llogant en, en l'escena que, que a més ens mola d'allà de, de, de, de la capital de, <laughs> de l'imperi i, i bueno, tenen, tenen una pinta tremenda. Es, estarem molt darrere de, de Maldita i, i, i tant de bo eh, vagin molt endavant i tant de bo aquesta, aquesta gira per Llatinoamèrica els hi surti i, i des d'aquí tota la sort. I, I si no els hi surt per Llatinoamèrica però venen per aquí al I Vallès tant. o per Barna, jo m'apunto ràpid. Eh? I tant que sí, i tant que sí, ja, ja ens agradaria, ja ens agradaria. Molt bé, un, un abrazo Eli, un abrazo per la gente de Maldita de, de Madrid. Seguim amb més música combativa? Pues no deixem Madrid perquè porto una altra estrena d'una banda madrilenya, es diuen Cardenales. Cardenales. Bien. Cardenales. Segueixen amb el, la tònica aquesta, no?, de, de grups de Maldita. Maldita, Cardenales, Accidente. accidente. Duelo. Duelo. bé, bé, és, és aquí. El, el concepte està clar. Sí. El, Ara... els Ugly Bastards, com que ja eren eclèctics de, de, de, per se, de per se, llavors no, no entraven en aquesta no. història del nom, saps? <laughs> Eren com els precursors, encara sí, no els sí, havia sí, agafat encara... la vena. Sí, sí. <laughs> doncs, ai, perdó. Eh? A veure, doncs, Cardenales, a veure, a veure, a veure, tinc la info aquí. Um, van treure una maqueta i ara han tret un caset es diu anti, anti-punk Pop. Anti-punk Pop. Tot junt, eh. anti-punk Pop. I, bueno, per l'estètica del caset i tal, ja es pot veure que hardcoreix una mica, segurament, sí, o, o no. Però jo ja veurem, porto perquè... una, una cançó que em sembla que és punt pop o, fa, o fa, us fan dir que són una mica punt pop. O... Ja veureu que l'estètica, jo dic que hardcoreixen, però realment no és el que... O sigui, per l'estètica dius, aquests fan hardcore, però després escolteu això, escolteu això perquè no és ben bé això. Us deixo amb Cardenales i aquest ritmo frenético. Som-hi! Som-hi! era antipop punk, però sonava una mica... Mm, no sé si pop eh? punk o post punk o sí. algo així, ah, però... Sí, sí, sí, sí. Al algo bé, algo bé ahí. Sí, crec que ens falta una mica d'informació sobre el tema mm, pop punk. Sí. Jo com a mínim necessitaria escoltar unes quantes cançons per tenir-les més identificades a aquest gènere musical. Però sí que també fora de micro, no? havien comentat que sonava una mica eh, garage... Garajero, o, un, sí, sí, sí, un, sí una ser. mica així però també no comentàvem fora de micro que hi ha molts grups d'aquests que, que després els, els escoltes en directe i sonen molt més punk o molt més hardcore de lo que en estudi sonen, mm -hmm. jo crec. I l'actitud, segur sí. que l'actitud de, de la penya també és un plus, no? que sí. aquí us sembla com si estessin, no sé, els, pel so que eh? me'ls imagino quietets ja. allà sí. tocant la guitarreta, el baix i, I, i segur no. que és un espectacle. I després no. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Molt bé, bueno, bueno, molt bueno, bé. Bueno. Cardenales. Cardenales. Cardenales. Eh, publicat o editat o no sé ben bé, per Utercine. Utercine, eh, evidentment una de les fijo, mines és la, és la, més importants. És sí. una de les nostres mines preferides. Maritxo Alonso i les seves autèntiques meravelles que sempre descobreix i, bueno, i que des d'aquí sempre ens, ens, ens n'aprofitem i, i, i, i per molts anys que ho fem, clar que sí. Això ho van treure el 25 de febrer d'aquest mes passat, o sigui, fot 10 fa, dies. Fa, Nai menos. Molt bé, molt bé, fantàstica, una nova, una nova proposta del mestre Tecles, fantàstica, des de, des d'Uter Cine. Anem amb, amb una altra cançó, estem en les, en les cançons de l'Equador, que li diem, i ara arriba el Manol Aken per acabar aquesta tercera ronda. Què portes, bonic? Mireu, us porto eh, una banda molt mítica de, que va començar a la dècada dels anys 80 i ja porta més de 30 anys de, de, de trajectòria. Són els Tijuana No, oh. eh, des de Mèxic a la ciutat de, de Tijuana eh, una banda que, que barreja l'esca, el punk i el, i el reggae, i us porto un tema dels més mítics que es diu Pobre de ti, que és un, un directe d'un concert que, amb el que hi ha una, un directe d'aquests a petar de penya en un estadi, amb una col·laboració de la Julieta Venegas, que és aquesta Hòstia, can, sí, sí. cantant super famosa i sí, tal. Sí, sí. Bueno, pues eso. Limón y sal y sí, sí, sí, me voy, tenía canciones con... Sí sí. sí, Bueno, pues una, un escapón allá guapo. Pues, así Flipa, Julieta Venegas. Sí, sí, sí. Qué guapo. que catemos. Esta va para todos ustedes por haber venido tan temprano. Bacum. Bacum, i fins aquí... Tijuana no. Tijuana, Tijuana no? Julieta sí. Venegas? Sí, sí. Què no? passa aquí, no? Tela, tela. Flipa. Bueno, un escapum d'aquests mítics, típics. I a més en, en directe, que es notava sí. prou sí, i sí, molt sí. guapa, molt sí, guapa. Sí. Ben escaquejat el tema. I a partir d'aquí ja cap amunt punk, hardcore... Amunt les crestes i sí, sí, sí, tot plegat. Ja I els decibels. S'han acabat els, els nyigo-nyigos. Sí, ara ja ens fiquem les caputxes, els passamuntanyes i ja... <laughs> ja a cremar-ho tot. foc, sí. Molt bé. Ens posem les caputxes i els passamuntanyes i us recordem que la sessió, la, el programa d'avui, l'edició d'avui, està dedicada a la diada del 8 de març, Dia de les Dones Treballadores, que cremi tot per, per tots els drets de les dones, clar que sí. Anem amb, amb una nova cançó, comencem amb, amb, amb la quarta ronda Sí, estem ja... Sí, en... sí, sí, sí. També portes un logo rosa. No serà pop-punk de Madrid? Mm, no, no, no. no. Encara no, encara no. Són Tres en Raya, que és una banda punk de Palència, que és una banda, la veritat, que els hi... València els hi... o Palència? Palència, amb, amb P. Amb P. Sí. És una banda que, que els hi tinc molt, molt de pressi. A més, és una banda que ja ens han passat la, la secció Punkidona, que és una secció Punkidona que tinc ganes de fer perquè em fa especial il·lusió. I això que us deia, banda punk, és una bandaza punk de Palència formada el 2023, són quatre noies, la Nati a la veu principal i a la guitarra, la Marina i la Noe als cors i a la guitarra i al baix respectivament, i la Ena a la bateria. Fa poques setmanes que van passar pel Pim Pam Pum i avui tornen a, tornen a passar. Us portem un tema des del seu treball del passat 2024, està el coño del punk, es titula, i és un tema que es diu Más guarra que guapa. Endolla, la tecles. Hòstia, tio. Buscaba una melodía y la encontré. Como estaba distraída se me fue, sí que estaba fumando me estaba pasando y se me olvidó que Boníssim quan es tira el rot i després ja no pot parar de riure. <laughs> Más guarras que guapas. Bueno, són com, com totes, no? Com tots, són més guarros que guapos, més guarres que guapes. Sí, sí. sí. No, no, m'encanta perquè surten allà i és com, va, pues això, fem això. Fem, fem això, anem a dir això, vinga. I, i, I quina veu, quina veu que té l'Arati, la veritat és eh, que... Una mica veu una sal a, a lo Manolo Cabezabolo, no? Sí, sí, sí. Sí, com amb aquella mig desgana de... Sí. Tota la banda va, va, va en la línia. Però... Me l'imagino amb el calimocho a la mà. No sé, sí. <laughs> Tota sí. la banda va ser una mica en la línia, però Nati se surt, se surt, se surt bastant. Moltes ganes Aquestes de que... vindran a la sí, Punkidona, sí, eh? Sí, la veritat. És, a més, eh, una, una secció Punkidona d'allò més especial, sens dubte, la que, la que vindrà. No, no donarem més, més dades encara. Però ja està enviat? Ja sí, la tenim? Sí, sí, ja, ja està la tenim. Cua, fa, ja. fa, fa dies que la bé, tenim bé. i fa molts dies que, que tenim ganes de donar-la. El que passa és que... Bueno, bueno toca, toca... És una a la setmana com a molt, o sigui, Exacte. tampoc no... D'aquí tres. D'aquí tres programes, en principi serà la, la secció punquidona dedicada a, a tres en ratlla. Ah, er, eren tres en ratlla, eh, des del seu hasta el coño del punk i aquest masguarra guarra que guapa que ha sonat aquí al Pim Pam Pum. És el... An, an... Digue, digue. És el la cançó punk més lenta de la història, diria. Sí, sostinguda, tranquil·la. El, el molt sostinguda, sí, sí. Na, na, na, és com... La pots fer caminant, no, no et dona ganes de no, córrer. No es posen nervioses. No és per anar a córrer, la cançó, és per fer una volta caminant. No, perquè, per, perquè la gaudeixen. Jo crec que és perquè la gaudeixen. Vull dir, s'ho prenen amb calma perquè s'ho estan passant d'allò més bé. I, i, i no... Sí, i la, i la lletra acompanya, vull dir, tot està... Està ben quadrat, eh? no era una crítica. A mi, a mi em mola molt, sobretot, el tema de l'actitud. I hi ha una cosa que, que, que intentarem desvetllar, no sé si podrem o no, però el tema de tres en ratlla i són quatre. Uh, què passa ahí? Què passa ahí? què passa ahí? Tres en ratlla, perquè són quatre si són tres en ratlla? Bueno, perquè ho, un... ho, ho esbrinarem, ho esbrinarem. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Anem amb més música combativa. Continua aquesta edició 510 del Pim Pam Pum. Seguiu a Ràdio Trama, seguiu al Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ara és del torn del mestre Tecles, que tira la seva quarta ronda. Que portes, bonic? Ah, per segona setmana consecutiva porto... Bueno, ja us aviso, sóc un pesat. Són 10 temes, per tant, venen 10 setmanes que sonarà una... Una, <laughs> un, bueno, una cada setmana fins arribar als 10. A no ser que sortir alguna altra cosa que em robi el cor un altre cop, o el cor, les orelles, el cervell, digue-li com vulguis. Estàs enamorat d'aquesta banda. Ho sabeu, ho sabeu. O sigui, a mi m'agrada un disco entra en bucle i fins que no entra un altre disco que entri en bucle no substitueix I aquest ha entrat com, un, com una fletxa. <laughs> Sí, sí, sí. sí jo ja quan, quan ho vaig veure vaig dir ja ni, està, ni m'esforço a, a portar una cançó d'aquest grup. A, a més, sabent, sabent de qui es tracta... Clar, no, no. Clar. Bueno, digues, bueno, digues, bueno. què, què portes? La setmana passada és que hi ha, hi ha censura, hi ha censura encara. Fins que no ho facin públic ells i elles... Eh... Ah, encara, encara no es pot saber, eh? Caguns se'n El que es pot saber és que la veu principal és la Clara, de, de Pols, uh mhm. -huh. perquè l'escoltes 3 segons de cançó i ja saps que és ella. I està fet al Macelles, això, està gravat al Macelles. Per tant, el Nando de Batec, Nafra i tal, també està per ahir. Però hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer perquè ells s'estan organitzant com a banda encara. <laughs> Ja ho vaig explicar la setmana passada. Es que... És boníssim. La nave del misterio, ¿eh? Però, però misterio ninguno perquè ell lo sabe, sí, pero, però no se puede. Ho no se puede. Sí, sí, bueno. I, no se puede, i, no se puede. I, bueno, no, clar, si clar. no ho han fet públic no... <coughs> No ho faràs tu. Perquè s'estan organitzant encara. Correcte. Però jo no entenc què és el que no han fet públic. Mira, això perquè va ser... Perquè tenen un Instagram Sí, però no diuen ni qui són, perquè això ho van fer... Ho van fer com perquè sí, vale? per plaer de, sí, de fer-ho. Es van trobar, van gravar... I clar, els hi va sortir una cosa tan guapa que llavors ho van ensenyar a, a col·legues i tal, no? I llavors van començar a sortir distris com la eh, Andalusia Uberales, es diu? Sí. Penya que té distris que van dir, eh, trae pa acá que jo t'ho publico, això. I clar, a la penya li agradava tant que van dir, bueno, pues, com a banda el que seria banda per fer concerts i tal, encara no estan llestos, encara estan eh, eh, eh. parlant, perquè això va ser un projecte com més personal, més petit, sí, com... i com que ha, triu... ha sortit una cosa superguapa han dit, i la penya els hi està reclamant, doncs estan dient, vinga, pues, vinga va, farem, farem més cosetes, però encara no ho tenen tancat del ja. tot. Però jo, jo, jo hi ha coses que se m'escapen, o sigui, a veure, Tu pots estar una nit de festa i dir pugem a Ràdio Trama i fem un, un programa clandestí. Vale, això pot passar. Però que tu t'ajuntis amb una penya, fotis un, un treball de quantes peces té el treball? 10. Deu <laughs> peces. Són diguis, putos locos del diguis, punt, tio. Diguis, no, sí. és improvisat. No, <laughs> a veure, no, no és improvisat. És que crec, crec que uh, això ho han fet dos persones. Llavors la banda seran més. Però o sigui, el projecte ho van fer fins on jo sé, Ah, sí, eh? S'han juntat dos i han fet 10 temes i ara a, a, a veure què els toca, I ara no? fan la... Ara fa, però per tocar en directe doncs, hauran de fer tota la banda. Clar, clar. Vale. Sí, sí, clar. Jo crec que va per aquí la cosa. Ja ho explicaran la bé. La gent quan... ens deu estar escoltant i potser molta gent és que diu, encara no hem dit ni de què parlem, estem eh? parlant ja, ja, ja, ja, ja. gent, saps? Són sot, tots ho sabem. Diguem-ho, diguem són sot. Són sot. Sot, sot amb dièresi. Amb dièresi. A la O. Sí, important. Sí, això de les dièresis està molt sí. de moda. El cru cru amb, sí, amb, amb, sí, sí, amb dieres i que no hi va. I però, està bé sí. perquè ens estem reapropiant d'aquesta part de lo, de lo madrileño, <laughs> sí, però en sí, català, sí. perquè tu dius Sot, que podria ser una banda eh, madrilenya, Correcte. però sona català. Correcte. Llavors és com... Ep, ojo, eh? I a més, sí, molt català, perquè un, un sot... Un sot. clar, clar. No és un batxe, és un sot. No, un sot. És un sot sí. <laughs> I fins aquí les classes de, de filologia que, que, catalana. Que, bueno, ja està, eh? Esteu tranquils tots? Sí, sí, sí, sí, podem seguir? Vinga. Vinga, va. Sot, extret del seu disc recent sortit del forn, com aquell que diu Crema-ho tot, he triat una cançó que es diu Reaprendiendo i no és en clau feminista ni res, però també ho pots entendre així, perquè reapren reaprenent ho podem entendre com eh, nosaltres hem estat educats amb una cultura força retrògrada en molts aspectes i la, la societat avança, les coses avancen, anem aprenent a ajudar-te uns als altres a, a créixer i d'això va aquesta cançó. Són Sot, amb el de Maclet, Reaprendiendo Somi. Reaprendiendo Somi. Tremenda, tremendísima, espectacular cañardo de sot. Reaprendiendo. Reaprendiendo i, i descobrint, descobrint una, una nova banda de, de belles cares conegudes, però, però sí, una sí, nova sí, sí. banda bueno. que, que Déu-n'hi-do, déu com apunten, si apunten bé aquestes maneres que porten. Ganazes de, a veure, algun de veure no? què passa, sí. A veure si un, un com, com es diu allò, un rural punk nois ah, que ve o alguna així, no? Ah, amigo, sí, sí. Allà... <laughs> Si només fan un concert i el fan, jo què sé, a Nova Zelanda, jo me'n vaig a Nova Zelanda a veure'l. <laughs> Me consta, me consta. Ves tant amb ells directament, els hi fas no, no. de... De manager no sé, o algo, de, de sí. road manager o algo. Es, es, fi, es fica dins d'un ampli, com, com Sarri, no? <laughs> Molt bé, molt bé, molt bé. Pues tremenda, tremendíssima. Una nova cançó de Sot. Ja és la segona. Em falten 8. Em vindran aquestes 8. No, no, no me cabe la menor duda. El mestre Tecles les sí, posarà. Sí, sí. Sí, sí. I, i la veritat Algo és hauria de passar perquè em despistés... No sé, haurien de començar a sortir discassos i grupazos a Mansalva per deixar de banda... Eh, eh... És un gran descobriment i la veritat és que és una, una banda que, que evidentment que seguirem i tant de bo, tant de bo tinguéssim el privilegi i la sort de, de poder-los entrevistar. Tant de bo que sí. Home, això ja... Això seria guai. Molt bé, doncs pues ahí, ahí, queda, ahí queda dit. Eh, un nou temazo de, de sot aquí al Pim Pam Pum per a tots vosaltres. I ara és el, qui agafa el relleu és el mestre Manolaken que tirarà la seva quarta bala. Ui. Què portes, guapo, per acabar ronda? Mireu, jo us porto Fuera de Sector, Sector amb K, que és una una banda, una d'aquestes clàssiques del, del, del Males Artes, del festival aquest que fan les companyes d'Indústries MDA. Eh, és una banda que fa, de, de, de Barna, em sembla que ja ho he dit, que fan punk i, i post-punk i que tenen membres de, dels Barrera i també dels Algara. Es pot dir això? Sí. Eh. Tot això es pot dir, sí. Vale, vale. Ja, ja han tocat i no, no, crec que no tenen problema amb tot això. I us porto un temilla que es diu Escapar. Nemi. A este no lo bajamos de una. outside. això eren els fora de sector que tenen aquest estil, jo he dit punk, post-punk, bueno, era sí, com una mica, algo... sí, sí. sí, sí, no, sí. no acabem de saber... Eh, ja fa molt temps que això de definir l'estil musical és una quimera, o sigui, sí. és algo impossible. Sí, sí. És difícil, difícil. Amb sí. totes les fusions que hi ha. No, i... El punk està tan diversificat. I just comentàvem això, que abans hem dit el tema del, del Artes i just ara fora de micro el Riqui i jo estàvem mirant el cartell del Artes de Indústries MDA que ja, que ja ha sortit amb tot de bandes allà... Com pot ser que hagi passat un any ja? Sí, tio, o sigui, ara, si m'ho haguessis preguntat, t'he dit, pues sí, va ser fa 4 mesos o sis, no sé, hauria dit un número així. I no, eh? No un, un any sencer. Un any. Encara, encara no fa un any, fa 11 mesos. Bueno, Por, por ahí va, por, ahí va, por, ahí va, por ahí va. Sí, sí, sí. sí, sí. Se'ns escapa, se escapa el temps, igual que se'ns escapa el temps d'aquest programa. Ara arribem a les, a les a la baixada. Eh? A les rondes de campionat, que diem. Rondes de campionat. El programa fa baixada, que l'altre dia ho deien, que ja, sí. ja no, no fem servir l'expressió. Comença a fer molta baixada, comencem a anar molt esbarades, i, i per esbarar-nos encara més, portarem a un grup que, que es diuen Jo no las conozco. Ah, mira, com jo amb Sot, que no sé qui són. jo tampoc les conec. Sé que és una banda de, Sé que és una banda madrilenya de punk rock femení, formada el 2009. Fan sobretot versions, tot i que també tenen temes propis. Elles són Iraide a la veu, Raquel a la guitarra, Emma al baix, Anna a la bateria i Amaya a la guitarra i els cors. Us porto una versionaca d'Electroduendes... Al loro. Al loro lo que oh, se viene. No, no, ojo, ojo, no, vais a flipar. Bueno. Vais a flipar perquè més la fan de puta mare. Es una versionaca d'Electroduendes que va van treure en format single l'any 2020. No cal presentar-la de a para que a continuació escoltareu tot un himne com és Salgo a la calle. para no pensar, pocas cosas reaccionar, porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad. mirar. Uh, Yo no las conozco, pero fan força bé, tremendo tremazo, salgo a la calle, tremenda versionaca, sortim al carrer, totis el 8 de març, pels drets de, de les dones, clar que sí, que no es quedi bé, ningú a casa. Molt bona, molt guapa, la veritat és que la vaig pillar fa poc i vaig dir, esta, esta passa sin filtro, directe cap, a, cap al programa especial pel 8 de març, saco a la calle, per a tots vosaltres. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, ahí estem, en cinquena ronda, ja... ja... Salgo a la calle, eh? Sí. Mira que Electroduendes té temazos i no és un grup molt versionat. Que podria ser-ho yeah. tranquil·lament, o sigui, són cançons mítiques que... Aquesta potser és la més, no? Salgo a la calle, alguna banda més l'ha feta, però és veritat que, que tenen moltes altres, maquinadores sí. i tantes altres que no, no s'han versionat. Mm. Hauríem d'investigar. Busca, sí. Després et, et sorprèn, et sorprens, eh, de les versions ja. que trobes por ahí ja. d'altres països i hmm. d'estils. Mm. Ens presentarem dijous que ve tots amb, <laughs> amb, versions, amb tres versions d'Electroduentes cadascú. Jazz de... Sí, sí. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Pues, eh, després d'aquesta cinquena ronda que, que us he presentat, amb Jo no las conozco, anem amb la cinquena, amb la penúltima del Mestre Tecles. Què portes, bonic? Mireu, abans que parlàvem del Males Artes, que ja estan preparant el mes que ve, ja tindrem aquí la nova edició, doncs l'any passat, fa 11 mesos, a l'anterior edició, no sé si després o abans d'anar al Males Artes, crec que després, us vaig fer un programa especial amb tot de grups que havia vist allí eh, en directe que m'havien flipat i n'hi havia un, un, una banda, que és la que us porto avui, que quan ho vaig buscar no tenien res. No, eh? No tenien res. Ni mal gravat, ni ben gravat, ni en directe, res. Cero patatero. Es van I... presentar con lo puesto. Sí. sí tenien el seu concert, era un concert molt guapo, m'ho vaig passar molt bé, em va agradar, però després quan ho vaig buscar, zero patatero. Pues acaben de treure. Que bé. Vamos. Ah, acaben de treure material, són Prica. Prica. Prica, amb Y. Com a centre comercial. Sí. Com a sí, centre comercial. Després ja va ser Carrefour. Sí. Correcte. Sí, sí, sí. sí. doncs són de València. Perdó i extret de, del seu disc homònim i primer disc d'aquest 2025, com us deia, recent sortit del forn, porta una cançó que es diu ha jaja. <laughs> jiji jaja, però Prica com hi van. Com hi van, tu? Mare meva. Molt bé, és que de fet, o sigui, després del bolo jo també vaig estar buscant i l'únic que hi havia després era el directe que van penjar els del... Els del propi de, Males Artes. Sí, els d'Indústries MDA. Això no ho, he, seu, no ho vaig arribar a veure. En el seu canal van fer tots els concerts, estan allà gravats en directe. Clar, és que ho devia buscar just la setmana després i encara, encara no, no, encara no estava, no? Correcte. Molt bé, molt, molt bé. bé, molt sí bé. Que... Abans ho comentàvem amb el Manolo fora de micro, que el, el bolo d'aquesta penya, la, la cantant, desprèn una energia i Jo t'anava a dir que potser podríem enviar a qüestionari de Punky Dona. També, eh? També. Perquè... Bueno, totes les d'avui... Sí, sí. Ah. Sí, a més va ser un bolo molt guapo perquè era a, a peu, o sigui, no era sí, sobre l'escenari, no... llavors... Exacte, van fer una cosa és rara, no? Això. El... això canvia, sí. Hi havia uns grups que la prèvia, els teloneros, entre sí. cometes, estaven a... Pues això, baix de l'escenari, com al mig de la, la pista, pista sí. i la gent estava super pròxima, com si fos un caos en gràcia o alguna cosa sí, sí, així. Sí. Super guapo. Que guai. També, no per fer la diferenciació de aquests són els teloneros que són més dolents i els bons tocaran a dalt, sinó també per logística, per muntar les bateries, no sé què, per tenir ja per preparat... Sí, sí. sí, suposo que per horaris també, no és el mateix un grup que toca ja a les 11 i mitja 12, que la gent igual ja va més contenta mm. i pues, l'escenari. Però sí que a mi m'agrada molt aquests bolos com el, el Rural Punk Noise, mm. eh, que, que, que, que és allà peu pla, saps? I que estàs allà peu com, pla, com, o com cara a cara. Un, sí. un palet d'alçada, sí, no? Com sí, sí, sí, una tarimeta... Jo crec que, que, que defineix molt l'escena punk aquesta proximitat amb el grup, no? Aquest pou allà mm, el cara punk, a cara, no? El punt que més ens agrada és, els, és a peu de carrer. Els concerts d'allí al Gato Muerto, per mm. exemple, també són tots sí. així. Ué, sí. Tenen escenari, però és un escenari baixet. Sí, sí. De fet, ara també estava veient aquest d'Hermano Mono, que, que ara estan... Del caos molt... en la finca i de, això, no? Sí, d'aquí poc el, el fan, l'edició aquesta. Tant de bo algun dia a la vida puguem Hosti, anar que tinguéssim vacancetes i, i poder anar un caos en la finca. Sí, sí, sí. sí. Que, per cert, aquest de Tenso, ojo, eh? <coughs> No, no sé si els, si els seguiu, però que ara perquè parlem d'Hermano Mono. Van on però, volen, eh? Però que ara fan, estaven fent gira, no sé si ja l'han fet o la fan ara, al Japó. Al Japó, sí, sí. I ara estaven preparant una altra per Amèrica Latina. Les dues aquest any, que era sí, sí, sí. aquesta penya, tio, no, punto para, saps? No, no, molt bé, molt bé. I Ai. seguim amb tot plegat. Jo us porto una banda de... La teva penúltima, eh? La meva penúltima, Apartem sí. les criatures o què? És una banda que em fa especialment il·lusió portar, són els Burning Kitchen, és una banda que jo havia escoltat fa molts anys i, i havia portat un tema aquí, però la vaig perdre, o sigui, vaig perdre la pista i jo era molt conscient d'aquella banda. Eh, és difícil de trobar, però, eh? és que no me'n recordava del nom i, i, i allò que, que de vegades no te'n recordes d'un nom d'una banda, te'n recordes de, de la cançó, del, dels, de, de com persones, mola, però sí. no... Però buscant, però no buscant, impossible. I llavors un dia vaig estar mirant un, un documental sobre l'escena punk a Europa, relacionat amb, amb el món llibertari, Ocupa i així, i sortien eh, pues, diferents veus de, pues, això, pues, d'Alemanya, eh, Dinamarca, Barcelona, no sé què, i sortia la cantant dels Burning Kitchen. Epa, Però només sortia el seu nom, no sortia la banda, saps? O sigui, tota la gent que parlava en, en aquell docu no deien de quina banda eren. I llavors, au, a buscar el I nom a Google. La, I quan la vaig veure, <laughs> va ser, buah, tio, és aquesta, no sé, no sé quan. I tot i així, no vaig aconseguir trobar oh. la banda. Però no sé per què aquesta setmana, allà preparant el programa del 8M, ho vaig trobar, tio. És que no és fàcil de trobar, eh? I em va sortir allà i va ser com, oh, és això, tio, són els Burning Kitchen. I llavors us porto un altre tema, i us vaig portar un fa pues, doncs una pila d'anys, i aquest que us porto avui eh, es diu Fuck It Up i és aquesta banda d'Estocolmo de punk, eh, de punk anarquista. Que a més és Fuck It Up però que no és Fuck It Up perquè és F... Sí. Eh, amb molts asteriscos, Sí. Amb, molts... sí. Com si ho estàs censurat. Per, sí. això, per això és difícil de trobar. Jo, jo la vaig buscar i no... no. I no. Sí, sí. Jo crec que ja no toquen, és una banda així de punk mítica, igual del... Sí, crec que van del 2000 o així, sí. Però bueno, l'hem trobat. Catem-ho. Mm Burning Kitchen ahir amb aquest crit final que s'ha fotut. Quina brutalitat, Manolo. Terrible. Sí, sí, sí. sí, sí Espectacular. Sí. Molt guapa. A veure... Lo de trontollar els fonaments... Eh, ai, ai. ai eh, és aquí, és aquí. és, és quan és la penúltima del Manolo Aken. sí, sí. No deja títere con cabeza. A veure si me'n recordo també un dia aquests, perquè també se m'ha oblidat, el nom del documental aquest que us deia abans, perquè era molt interessant eh, aquest docu, així a nivell del, del punt relacionat amb el... Bueno, com moltes vegades ho parlem, no? que el punk està igual més eh, associat històricament a les idees llibertàries i així, i, el, i als centres socials ocupats i tot això, i és, i és, és molt interessant a, aquest documental. A veure si me'n recordo i us fem una recomanació guapa. I has dit Estocolm, dia. això és Suècia. Estocolm, sí, sí, sí. sí, sí. No es feien les sueques, eh? No. No, no, no i anaven, I, i, anaven... I era molt punk hardcore com el que fem més cap al sud, diguéssim. Sí. No és tan mm. fosc sí, o tan no, no tan ni sí. tan Correcte. o tan... Sí, crec que... No hi havia dièresis, però... Sí. sí, crec que igual... Sí, crec que igual aquesta escena més eh, anarco té més aquest estil que no pas al, al greencore aquest, que igual també és de més, eh, més d'ara, saps? Mm -hmm. eh, mm. bueno, d'ara dels últims 10-15 o anys, no sé. Vull dir, ja estem al 2025, o sigui... És que passa el temps que... Sí. El ara sí, sí. Eh, és... fa 15 anys també era ara. Clar, sí, que és quan diem és un clàssic, un mític, un no sé què... <laughs> un, un èpic. Ja, sí. Molt bé, el que, el que sí que és és que ara sí que arriba l'última ronda, arriba sí. la sisena ronda, ens acomiadem de totes vosaltres i jo tiro la meva darrera i, i ho faré per tot l'alt, ja ho veureu. I després vindran veure, les cançonasses. Què t'has guardat pel final? Jo, mireu, al tanto, al tanto amb la nova descoberta, Bandaza. Ja, ja, ja us ho dic, Bandaza. A veure, jo quan un grup <clears throat> fica el seu nom de la banda amb una exclamació al final, Correcte. és com, bueno, aquí hi ha actitud. Com a mínim hi ha actitud. Correcte. Ho tenen clar. No, no són tronques, són tronques. Tronques. Eh? <laughs> Pibes, tronques. I amb K. I amb K. Tronques amb, amb signe d'admiració. Sí, sí. sí. A les xarxes socials es trobareu com a Tronques i Barranques. No. Correcte? Tronques i barranques. Això es fa en el joc de paraules amb els, amb els muñequitos aquells ja. sí? del Pablo Motos i companyia. Sí, sí, sí. Correcte, són tronques i barranques i és una banda punk valenciana establerta a Madrid, venen de Madrid, per això tronques. Tronques, vale. Correcte. Vale, vale, vale. Són una valenciana i tres madrilenyes i, i són Li a les veus, Carlota al baix, Irune a la guitarra i Nora a la batera. Tronques tenen editats de moment només tres singles i ja és una bandaza. Amb això són tres temazos. I, i, és, i és una bandaza. I com que encara no havíem passat pel pim-pam-pum, els donarem la benvinguda, tot i que sigui la meva darrera bala. Avui m'acomiado musicalment de tots vosaltres en Tolkas i aquesta gardera que s'anomena Walk. I sona que trona. No sé de música, ni de anatomía, ni siquiera sé que es una ingeniería. Creo que piensas que no valgo para nada. Tienes toda la razón, solo soy una monada. Vuélveme a explicar todo eso que no sé, que americano es un país y cómo te gustan los pies. Cariño, no te preocupes, no te criticar en Twitter. Soy una chica tonta y me gusta que me timen. chaval, eres tan guau, Mules que flequillo, tú no eres del montón. los niños. Eres tan del rollo que te miro y ya me mojo. Llega el 8 y me dejo hablar a mis hermanas. Pero al día siguiente sigues a tus amiguetes. Vuelven a explicar todo eso que no sé. Que americano es un país y cómo te gustan los pies. Cariño, no te preocupes, no te criticaré en Twitter. Soy una chica tonta y me gusta que... contándome el padrino, la madre que le ha parido. Solo escucha música indie, con el no mainstream. No, no le hables de deporte, te acabará dando lecciones. Buah, chaval, eres tan woke, y flequillo, tú no eres del montón. Woke, de tronques, aquí al Pim Pam Pum, per primera vegada. La veritat és que hem eh. tingut eh... un contacte per xarxes socials, ens sembla una penya de puta mare, la penya de tronques, i, i tant de bo eh, continuem amb, amb, amb aquesta bona sintonia. Ja els hem dit que, que ens faria molta il·lusió que, que passessin per la secció Punquidona, i, sí. i ho intentarem, perquè la veritat és que només tenen tres, tres treballs, tres singles, però tot, el que, tot el que hem escoltat és, és una autèntica meravella, és una puta joia. Molt guai, molt guai la penya de tronques, des d'aquí una forta abraçada també per elles. I anem, amb, I anem amb el resum, i anem amb dos temazos, i anem a acabar a finiquitar aquesta edició 510, què us sembla? Sí, bueno, és el que toca, no? S'ha acabat, no ens podem quedar aquí tampoc tota la nit. <laughs> Correcte. Bueno, podem baixar... I... Podem baixar a fer, a fer l'última, sí, va. Sí, sí, <laughs> sí. la veritat és que ens agrada estar aquí al casal Can Capablanca. El, el Riqui tindrà problemes per, per fer l'última, sobretot si se n'agafa una, una com la que s'ha No, una com aquesta no. Un Lord M'estic fotent una, una neipa, una... O sigui, jo m'havia fotut una triple IPA. Sí. Però una quàdruple neipa... Neipa què és? Una IPA és New England IPA. O sigui, és una IPA... Una IPA de, de New England. Sí, que... Mm, Però quants, quants graus té? Per entendre'ns, són les, les que són més túrbies. Veus vale. el got, que sí, no sí, veus sí, a través? Sí, sí, que és un suc de, de pinya, això. Correcte, que correcte, rebent, correcte. Sí. Doncs això són, les IPA són les IPA així... S'està vale. fotent una birra que gradua més d'11 graus? Sí, sí. 11,3 graus. Sí, sí. Vull dir, S'ha fotut, una birra... fotut una com que són dos. Que són dos, com si fos sí. un vi. Sí. Molt bé. Déu, déu, eh, però boníssima, eh? D'en de, Gorilla. Sí. Ai. Sí, sí, molat, espectacular. M'ha molat Llavors... perquè més tenia com un regust així a llimona. Molt guapa. Molt, molt guapa. sí. sí. Molt I no se li nota l'alcohol. <laughs> Mentida. No, no. no se li nota el gust, me refereix. A vegades ja, ja, ja. et una birra que fots el trago i te queda el, el gust a, a a dissolvent, com aquell que diu. A, no? a... Sí, o que t'has de menjar un tros de pa per poder digerir allò una mica. En sí. canvi aquesta no, està una fruitadeta i tal, que o sigui, després t'emborratxa, perquè té 11 graus. <laughs> ten gorila, clar, clar. Gorila, clar. Això no, això no t'ho treu ningú, però en boca està bona. Té, molt mèrit, eh, sí. fer una birra així. Sí, Home, sí, és que la gent Gorilla, la veritat és que cuinen bé les cerveses. Sí. Igual Fa que poc la gent es van la... fusionar o es van ajuntar amb els del Montseny. Mm. Ara, ah, sí, eh? Sí, si no estic equivocat, ara el Montseny i en Goril estan per, junts. Per aquí a prop, si parlem de bons cuiners, tenim la gent de la Barbarenca, que, que és la nostra birra eh. nostrada d'aquí de, del Vallès. I, la i setmana de... passada vaig anar... No, la setmana... el fin de passat, aquest fin de passat, vaig anar al Macelles, no a veure un concert de sot, sinó a, a l'Obilot, una cerveseria artesana d'allí, vaig anar a fer un tast, vaig provar nou de les seves birres, mm Buah, déu nhi I ojo, Increïble, eh? perquè el 28 de març, això no ho hem comentat encara, digues, però digues. el 28 de març anirem a fer programa molt especial a Calafou, a, Balbo a Vallbona de Noia, i allà que fan birra, també. I allà fan birra. Estan oh. les companyes de la, de la Subversiva, que tenen allà la seva fàbrica de cervesa. I ah, que ah, jo... la Subversiva és seva? Sí, sí, vale, sí. Vale, Anem vale, allà a casa seva. Clar, clar, clar. clar. A mi m'has dit que anàvem... Sí, ho sabia, però no associava amb el nom. Vale. A mi m'has dit que, fa... que anàvem a fer programa a una església? Anem a fer programa a una església, sí, sí, sí. <laughs> sí. això serà molt guapo. Això serà molt guapo, tio. Això s'ha de veure, sí. <laughs> Anem a fer programa a una església que està dintre d'una colònia una antiga colònia paperera, jo, jo diria que era paperera, o sigui que serà, serà guapo, ja us anirem dient coses, ja traurem un I cartell tant, i, i tant. sí, sí, sí. Molt bé. Eh, l'on-tour, per fi fem un on-tour. Eh, portem des, de des del programa 500. Dient que farem un on-tour. <laughs> poc a poc. Ara som uns Comença, poc a poc. comença la primavera, bueno, ara, Ara, ara, ara. Tenim agenda oberta, qui ens vulgui trucar, que ens truqui. Però que... si tenim, tenim coses semitancades. Sí, havíem d'anar timbres, no? Al Fesó los Timbres, a Viladecans, havíem d'anar al Crac de Rubí... Al Casalet... Però... Bueno, bueno farem no, el que puc. Sí, no, no, som no com, sé. Som com l'equip A, que allà on ens demanin, allà, allà anirem, a treure el cap. Molt bé, doncs pues acabarem amb dos temazos i, i acabem també amb el resum, si us sembla bé. Sí, Primer resumim, va. Vinga, va, resumim el programa dient que és el programa dedicat molt especialment a la diada del 8 de març, Diada de les Dones Treballadores. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les feministes anticapitalistes dels països Països Catalans. El 8, de, el 8 de març omplim els carrers de Dignitat Rebel rebentant totes les mànigues convocades en motiu del Dia de la Dona Treballadora. Hem d'organitzar la nostra lluita, al món podem canviar. Per més informació, seguiu el hashtag 8M. I a la secció Punky Dona, Punky, Punky hem, que avui ha arribat a l'edició 139, hem tingut el plaer de presentar-vos a l'Eli, veu i ànima de la banda de hardcore punk madrilenya Maldita. Ai, abans de continuar, és que ja ho he pensat abans i ara ho he tornat a pensar i ho he de dir. Això de el món podem canviar és com si ho digués Yoda o què passa? És raro. <laughs> És, és, raro. Eh és, sí? Està feta rara aquesta frase, sí, sí, sí. sí. Jo abans m'he liat una mica. Em sembla que m'ha tocat a mi dir-la i... Sí, Yoda. <laughs> canviar el món podem. Eh, seria així, la... Yoda ho hauria dit així. No, no és ben bé com el Yoda, però... <laughs> És burro acabat. És burro acabat. Perdó, sí. perdó. Podem canviar el món també seria com el més mm, lògic, no? Podem canviar el món. Pam. No? El món poden canviar, bueno, sí, per què també. No? És, és més liter literari. No? Potser, és més... potser sí. és que li hem de donar la volta a les coses per entendre-les. <laughs> potser, potser va per aquí. Vale, i, I acabarem amb un parell de arranganos. el primer de la mà del mestre Tecles, que està una mica engorilat. Amb... Jo amb la <laughs> meva quadruple, quadruple neipa ja no toco vores, o sigui Tu com t'acomiades? Ja, ja em disculpo per abans. No, està bé, està bé. No, molt tranquil·letes avui totes, avui eh? Avui bé. Sí, eh? sí. Ui, sí, bueno, vamos, bueno. Amb, amb les coses que han passat en, aquí en aquest sí. estudi, bueno... Avui, si les... avui, avui rai. No? Avui estem del xil aquí, absolutament. Si vamos. les parets parlessin. <laughs> Sí, sí. sí, sí que caurien els fonaments. què, què, Tecles, què, com t'acomiades? Si us dic que és una banda de hardcore i que es diu distante Madrid. de Madrid. Madrid. Pues no. Pues no. <laughs> però, són... però podrien, no? Però podrien ser, o sigui... Jo crec que són de Madrid, però se'n van anar a viure a, a Buenos Aires, Argentina, Va. perquè no té una altra explicació. No, no. <laughs> són distante, distante. Li foten una canya que flipes. Que xèvere. I, i, i extret del seu disc de l'any passat, cada acció en cuenta, i és veritat, cada acció compta, companys i companyes, preneu partit. Cada acció en cuenta, així es deia el disc, i la cançó es diu Amar. Amar. Estimar. Molt bé. Molt bé. I amb això m'acomiado jo, amb una altra... Una de les, una, una de les cinquenes estrenes al Pim Pam Pum que us he presentat avui. déu nhi distanta des de Buenos Aires. Molt bé, molt bé, fantàstic. Són distant, o sigui... Són, sí, són distants. És homònim no, de no són procedència. Pro, no són properes. No el que no estan aquí a la vora Clar. són una mica distantes, venen de, de Buenos Aires. Molt bé, molt bé. Molt obrigado. <laughs> molt bé. I, I fins aquí la meva aportació d'avui. <laughs> I l'última de les últimes, la sireneta del pastís, la posa el Manol Aken. Tu també ves distante o... Jo vinc una mica proper? distante, sí, sí. Després de la secció de birres combatives que hem fet abans. Correcte. <laughs> Mireu. Ui, <laughs> secció de birres combatives. L'hem fet, hem fet aquí un anàlisi... No? Totes les birres artesanes són birres combatives. Sí. Clar, sí, contra sí. el capital que serien Estrella Damm i companyia. Clar, sí, sí. I, i i, I allà on s'hi junten rates fan birra de rates, això també s'ha de dir. <laughs> Ara no ho entes això, però, sí. però és cosa meva, segur. Hi, hi ha algunes rates que estan intentant fer ah, birra. Ah, vale, vale, ara sí que ho entenc. I, per i... aquí Sabadell, no? Sí, sí, sí. Rates es refereix a nazirulos ah, sí, o a sí, que ex-nazirulos que volen... Au, ara els he donat au, per fer birra au, artesana Correcte. I deixa, volen deixar de banda el seu passat... Nazirulo. i ficar-se dins del, de la moguda aquesta, que és molt però per a nosaltres no són... I en canvi aquests són distants. <laughs> Aquests són distants, sí. Aquests són distants, sí, però, però la, la gent de la birra no són distantes, són, són dels nostres. En principi la gent que fa birra artesana són tot penya del rotllo, són gent amb la que nosaltres Correcte. podríem anar... A fer una birra. A, fer una birra amb ells, no? <laughs> En canvi, aquesta penya que diu l'Isma, com es diuen? Has dit? No sé ni com es diuen. Ni... No cal ni dir-ho, però, però, bueno, okay. però tenim uns uns pendejaris ah, ex-nazis o... Per qui Sabadell, eh? o, o per on? Sí, no, perquè Sabadell, per vale. Sabadell, però que, bueno, que volen, I es veu que hi ha moguda a, dins de, a, altres, de... altres cerveseries artesanes de per aquí la, el territori estan valga, valgui la redundància, estan marcant territori en plan, Clar. escolta, vosaltres, vosaltres... O sigui, feu birra artesana com nosaltres, però no som... No som el mateix. No som el mateix, no? Correcte. Bueno, i l'última de les uau, últimes... Uau, uau. Sí. Eh, quin melonaco hem obert aquí a última hora, eh? Sí, bueno, aquí un petit jardí. Un jardinet, molt bé. Bueno, I us porto... Que la gent ho sàpiga. Eh? <laughs> sí, sí, sí. sí, sí que, que, que eh, I us porto una banda que també havia oblidat de feia molt de temps, però que m'agrada molt, són, eh, són els Cojoba, eh, una banda de punk hardcore de, de, de Puerto Rico, de, de de, dintre de, també del, del moviment llibertari així, però que des del 2006 eh, estan a, per, per Nova York i, i és una banda que també havia portat aquí fa molt de temps que, a mi, que jo la vaig descobrir perquè la cantant eh, canten una cançó de, de Sin Dios que es diu Toque de queda en Palestina del disc eh, Odio al Imperio i a partir d'escoltar-la allà vaig començar a seguir la seva banda que es diu Cojova i ara feia molt de temps que no l'escoltava i també l'altre dia no sé per què em vaig recordar i vaig dir va, saps, els porto avui saps? Saps què vol dir Cojova? M'agrada el nom No, mm, ho, sí, que, crec que és una planta Ah? ah. Diria que és una planta cojova. Jo pensava que seria un insult, no sé per què. Ja, sona una algo... mica de... Pedazo de cojova. Sí. <laughs> sona, sona. <laughs> pues això, Cojoba, us porto una cançó que es diu Hueliendo Pega. Hueliendo Pega, eh? Que és com, pues... Eh, ensumant. Sí, ensumant sí, sí. cola, sí. Per Molt bé. Doncs pues amb Cojoba i aquest Hueliendo Pega arriba I a la distante amb el seu amar i amb el seu amar arriba a la fi aquesta edició 510 del Pim Pam Pum. La veritat és que feia dies que sobretot el, el mestre Tecles no, però el Manolo i jo mateix feia dies que no ens Joder, hi posàvem. Se'ls trobava a faltar per aquí l'estudi. Eh. I, I hem vingut frescos, hem vingut amb ganes, hem vingut amb, penso que amb bones músiques. Home, la veritat és que totes, sí. I, i, bueno, i seguirem, seguirem donant canya tant com puguem. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres que ens escolteu, sabeu que sou el motor que ens fa, que ens fa moure, sabeu que sou l'autèntic cor que ens fa bategar, com sempre diem família ens trobem. A la xarxa... I pels carrers... Salut, salut i revolta! I uhuh. revolta. programa.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!